los turbojets. Si conecto los turbojets, capitán, nos impulsarán a una velocidad increíble. ¡Conecte los turbojets! ¡Baje inmediatamente! Me temo que me he pasado, capitán. Nadie es perfecto. Bona nit, benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmic i sèries de televisió que us acompanya cada setmana. I avui, ja ho veieu, amb l'equip eh, pràcticament ja al complet, eh, he expulsat els virus que quedaven al meu voltant i ja tenim eh, ja em teniu a mi altra vegada aquesta setmana. No és que fes pont ni festes la Setmana Santa, que va, que va. Però bé, aquesta setmana el que farem serà ja començar amb el sumari d'avui perquè tenim moltes coses i molt interessants aquesta setmana. Avui tenim una entrevista, una entrevista amb el Miguel Ángel Jenner, que és doblador i entre les uh, veus i personatges que ha doblat doncs, hi trobem, per exemple, el senyor Spock de Star Trek i també a Samuel L. Jackson. Ell és la veu habitual de Samuel L. Jackson al cinema. Doncs parlarem d'aquests personatges, de la gent que ha doblat, ha deixat de doblar i eh, parlarem també de, eh, el, bé, de la seva professió com a doblador, de totes aquestes coses. Ho farem avui, el Ningú no és perfecte. Tindrem moltes altres coses, també tindrem sèries. Avui tenim tenim el sorteig del lot de Panini, sortegem el lot de Panini, que espero, espero doncs, que serà cap al final del programa que hi haurà una persona afortunada que s'emportarà aquest eh, lot de còmics gentilesa Panini. Recordem la pàgina web del programa, que és el www.grn.es barra ningunoes i el nostre correu electrònic, que és el ningunoes arroba hotmail.com www.radiotrinitat.com uh, ehm, Tot això i més, també podeu descarregar el programa i moltes més coses. I anem a uh, presentar ràpidament a l'equip del programa. Comencem per la nostra encarregada de xafarderies de Hollywood, Marta Sanz. Bona nit, productora del programa. Què tal, Bona estem? nit, uh, productora jo mateixa. Uh -huh. uh, tindrem jo, xafarderies cert, també? Per cert, sí. aquesta justificació ja, ja la vaig fer jo, que tenies un virus mutant i que estaves en quarantena. Ah, molt bé. Doncs ja està, s'ha acabat la quarantena i si no, contaminats tots ara mateix. <laughs> Molt bé, doncs, uh, Marta, tindrem avui alguna cosa més a les xafarderies? Doncs, home, com sempre, tenim uh, moltes coses. Uh, què tenim avui? Ràpid, ràpid, ràpid. Jennifer López, que ha fet unes declaracions, que diu que ella ha concebut via natural. Molt bé, doncs eh, ens alegrem que no s'ho hagi fet in vitro, sinó que li hagi fet al seu marit un bon clauet en el llitet. Uh, eh, uh, eh, Jacint Casademont, què tal? Uh, bona... Mm, bon vespre, bona nit. Ah, bona nit. Sí. Hem obert la porta allà. Ja ho veig, és, és com el castell de Dràcula, aquests estudis. Uh, què tenim avui? Tenim Tintín. Sí? Tenim Tintín ja. Ja, ja tenim Tintín. Sí. Molt bé, i no, no és Matt Damon. Ah, no, i les quinieles no s'han complert, però cap. Bueno, doncs això, tindrem a la secció de notícies eh, i dirigint i presentant aquest programa en teniu a mi mateix, l'Ignasi Arbat, i avui, com que tenim un menú molt, molt, molt ple de coses, doncs anirem directament a la secció de cinema. Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla. comencem parlant de La noche es nuestra, pel·lícula de James Grain, amb Joaquim Phoenix, Mark Wahlberg, Robert Duval, el genial i sempre ganes de veure a la pantalla Robert Duval i Eva Mendes. El director i els dos protagonistes de la otra cara del crimen es retroben en una pel·lícula on dos germans seguiran camins oposats a la vida. Bobby és eh, Joaquin Phoenix, un gerent d'un dels pubs nocturns més famosos de Brooklyn, propietat de Mara Bujekev, un autèntic mafiós. El pare de Bobby és Bert, el Robert Duval, que al mateix temps és el cap del Departament de Policia de Nova York. El germà de Bobby és Joseph Mark Wahlberg, que també és policia i segueix les passes a Vadim, un membre de la família mafiosa de Bujakev. Durant una redada en el local de Bobby, durant el qual aquest és arrestat, Joseph es guanyarà l'enamistat de Vadim, que clamarà venjança. La pel·lícula en dia que intenta recuperar l'estil de thriller dels anys 70, com per exemple el que feien els mestres Frankenheimer, William Friedkin o Sidney Lumet. En aquesta ocasió, la feina d'Eva Mendes, que també hi ha alguna dona en aquesta pel·lícula, encara que poques, perquè és una pel·lícula molt d'homes, però la seva feina redueix a cuinar i a cuidar els nens. Eh? Per tant, una mica eh, el missatge aquest, una mica carca, en quant a la presència femenina a la noche és nostra. De totes maneres, tenim el tràiler perquè us aneu fent la idea d'aquesta pel·lícula. Pues ya verás cuando monte algo en Manhattan, campeón. Les decía a mis hijos primero a trabajar y luego a jugar. Y mi hijo Joseph se lo tomó muy a pecho. Nos gusta mucho lo que haces en el club. Eres como un hijo para mí. un quiero. ¡Policía! ¡Esto es una redada! ¿Qué te pasa? ¿Te has metido algo? Me ha tocado. ¡Ven aquí! Tenía que ser en ese local. De todos los sitios tenías que venir a mi Sí, ahí es donde se mueve Nesinski. Vaya amigos que tienes. No, papá, no es mi amigo. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Poner en peligro toda la operación? ¿Quieres que venga yo aquí y te lo joda eh, todo? Eh, eh, ¡Te voy a matar! suéltame! Tarde o temprano tendrás que estar con nosotros o con los narcotraficantes. Esto va a ser como una guerra. Lo único que importa es acabar con todo esto. La segona estrena és Despierto, una de les següents estrenes que hem destacat aquesta setmana, pel·lícula de Joby Harold amb Heidi Ann Christensen, Jessica Alba, Terence Howard i Lina Olin. Les estrelles de Jumper i D.I. estrenen aquest thriller ideat per Joby Harold mentre patia de pedres en el ronyó. Imagina't què se li pot passar pel cap una persona que pateix pedres en el ronyó i decideix escriure un guió per a una pel·lícula. Doncs Despierto és el resultat, una pel·lícula que ens explica la història de Clayton, que és un home que ho té tota la vida, però pateix una malaltia del cor i té una vida amorosa prou complicada, malgrat que està a punt de casar-se amb Samantha. Quan està a punt de sotmetre's a una operació de transplantament de cor, patirà el que mèdicament es coneix com a percepció intraoperativa. És a dir, malgrat el pacient està paralitzat per l'anestèsia, pot veure, escoltar i, el que és pitjor, sentir tot el que passa. Segons el director, ha volgut portar a l'interior de la ment de l'espectador l'experiència del protagonista, tinguent en compte que Hayden Christensen es passarà tota la pel·lícula estirat al llit i sense pràcticament fer res, ens assegura una interpretació una mica um, bona, no? O si no, si ja no sap estar al llit estirat i no fotre res, doncs um, que es dediqui a una altra cosa, Hayden, que molts eh, ja t'ho han dit, però no fas uh, gaire cas. Vinga, anem per la següent de les eh, estrenes destacades. Doncs parlem de Casi 300, una pel·lícula de Jason Friedberg i Aaron Setzler amb Sean Maguire, Carmen Electra i Jason David. I em sembla que Carmen Electra està abonada a aquest tipus de, de cinema, la veritat és que és així. Quasi 300 és una pel·lícula de paròdies a l'estil Scary Movie. Entre les paròdies doncs, hi trobem pel·lícules i actors com Casino Royale, Transformers, Sylvester Stallone, Borat... Eh, per, surt Borat a la pel·lícula, eh? fa una petita aparició. Passant també per la tele, com per exemple Betty la Fea, i pels videojocs, els anuncis, bé, etc. Que... Eh, entre els més periodats, parodi, parodiats, ara que no me sortia la paraula, trobem a Brad Pitt, Angelina Jolie i Tom Cruise. És a dir, res és sagrat pels guionistes de Casi 300. El guió, a veure, és un despropòsit que serveix de la pel·lícula 300 i la seva història. En aquesta ocasió, els agarrits i també depilats espartans aniran a la batalla, això sí, cantant la Will Survive de Gloria Gaynor, que estàvem escoltant ara mateix, doncs eh, imagineu-vos doncs, els soldats de 300 cantant I Will Survive, no? Doncs una, seria una mica aquesta la idea de, de la pel·lícula pel·lícula. Els seus responsables ja havien participat a la saga Scary Movie i a Epic Movie. Aquest film és una simple excusa per fer una paròdia de totes les grans escenes dels darrers dos anys. Hem de dir que el crític Roger Ebert dels Estats Units no va voler fer-ne la crítica perquè considerava que no tenia res a dir. Només va comentar que aquest tipus de pel·lícules són totes iguals amb títols diferents i a veure, una mica de raó sí que té. Un film, això sí, de poc més de 65 minuts que ens ofereix com si fos un DVD les escenes eliminades en els crèdits finals de la pel·lícula. Voilà. la darrera estrena que destaquem aquesta setmana és Papà por sorpresa, pel·lícula d'Andy Flickman amb Dwayne de, de Rock Johnson, Madison Pettis i Kira Sidwick, eh, que és la la tinent, la policia de The Closer. Seguint els passos d'Arnold Schwarzenegger, de Rock combina el cinema d'acció amb el familiar. Tant feia Terminator, Schwarzenegger, com Poli de Guarderia o Junior, per exemple. Bé, quins grans clàssics del món del cinema. The Rock és una estrella de futbol americà que descobreix que té una filla de 7 anys. El nostre protagonista haurà de buscar una manera per poder continuar amb el seu antic estil de vida, ple de festes i dones, això sí, ara amb les classes de ballet i les nines de la seva filla. I anem doncs, per les notícies més destacades d'aquesta setmana. What do we Molt bé, doncs, eh, Jacint Casademont, eh, espero que ja que estiguis, eh, estiguis una mica a punt. Baixem una mica la música de fons, sisplau, perquè m'ha destrossat les orelles. Eh, molt bé, Jacint, eh, primera notícia calenta d'aquesta setmana. Alegra'm el dia. Jo? No sé, alegra'm el tu. Que... No, Clint Eastwood ens alegra el dia. Ah, perfecte. Per... Sempre ens alegra el dia Clint Eastwood. Perquè torna a dirigir una pel·lícula i protagonitzar, i en aquest cas es diu Gran Torino, on un assassí desconegut que va amb un gran torino comença a matar gent fins que mata el nebot de Harry el Sucio. El nebot de Harry? O sigui, m'estàs dient que el Clint Eastwood tornarà a fer una pel·lícula de Harry el Sucio? Torna Harry el Sucio. Oh, per favor, amb qui em tinc que genollar jo ara mateix? Davant de Clint Eastwood, perquè és un tio que... Bueno, davant de Clint Eastwood m'agenollo per cada cosa que fa, no? Però amb aquesta especialment. O sigui que ha tret la polsa a la Magnum i torna a punt per rebentar alguns caps. La, la sisena pel·lícula de Harry el Sucio. No ha tornat Stallone amb Rocky, Rambo i tot això, doncs ell també torna. Sí senyor, sí senyor, ja amb els seus eh, 70 llargs, eh, Harry el Sucio. I les seves arrugues cada vegada més pronunciades. I els pallejos que li cauen, però és igual, és igual. És un mite. Sí, eh, sí, sí. I també torna Jack Ryan, ja ho havíem comentat fa unes setmanes, però al final no serà Fernando Miralles qui la porti al cinema, sinó Sam Raimi. Hosti, no, no, no li pega gens. No, no Això han decidit els a Paramount Pictures. Bé, què ha dit Sam Raimi? Perquè, és clar. En Sam Raimi, mentre sigui fer pasta i una saga, em sembla que últimament... No, potser diu, bueno, amb això faig eh, diners i, clar, a veure, una pel·lícula com aquesta la perduda amb el pilot automàtic. Sí, ja està acostumat. Suposo que després de Spider-Man ja tot el que sigui comercial ja sap com fer-ho, més o menys. Uh mm-hmm. -huh. Què més tenim Guy Ritchie, que és rock and rollea? Oh, quin gran titular he creat. Uh, perquè es acaba de gravar una pel·lícula que és Rock and Rolla amb Sandy Newton i es veu que han quedat tan contents amb l'experiència que volen fer una trilogia. Això és el que ha dit Sandy Newton, que és Rock and Rolla és una de les tres pelis i Guy està decidit a continuar con ello. La segunda i tercera películas de la sèrie seran geniales, no puedo esperar. Bueno, a veure si Ritchie torna a fer alguna cosa que valgui la pena. Sí, Revolver va estar molt bé. El que passa és que ha tingut una difusió nula per tot el món. A part d'Anglaterra, no uh -huh. sé si ha mhm. arribat en lloc més. No, no. Que estava bastant bé, però bueno, és el que té. I un que ens té un projecte una mica amagat és eh, Rob Zombie, que acaba de publicar a MySpace una foto de l'esquelet d'un T-Rex mm -hmm. en ple de símbols d'interrogació al seu voltant i es veu que el seu nou projecte es diu T-Rex, però no se'n sap absolutament res. Bé, ja, ja ho fa, eh, que guarda molt en secret les seves pel·lícules. Sí, bueno, a veure què és. A veure, per internet corren rumors que és el nom, bueno, l'apodo d'un motorista que va en Harley, que va matant gent. Un altre deien que era el sobrenom que té un lluitador de boxa, uh mhm. -huh. de pressing catch i tot això, però no se sap exactament què és. Bueno, ja veurem, ja veurem. Després tenim més hobbits, també. Uh mhm. -huh. Avui tot són repeticions de coses que ja hem vist. Guillermo del Toro. Sí, i, i en McKellen, que ha escrit a la seva web que està totalment disposats a tornar a agafar el seu bastó i tornar a interpretar a Gandalf. Molt bé, ens alegrem, és una gran notícia aquesta. Que per cert, avui han dit que Sean Connery havia rebutjat el paper de Gandalf. Que en el no seu sabia. moment? Sí. Sí, perquè Sean Connery ja fa temps que està jubilat, de fet ha rebutjat el tornar a fer de pare d'Indiana Jones. Jones perquè va dir, escolta, jo estic retirat, no, no tornaré per, per, per aquesta pel·lícula, no? No sé. Uh, sí, i bueno, també va rebutjar el paper d'Anthony Hopkins al senyor El silenci de los corderos. Mm -hmm. O sigui que aquest home sempre va rebutjant coses. Després, per últim, quasi, Feldman 1, 2, 3, sí. que el tornarà a fer la gran pantalla amb Ridley Scott de director i Denzel Washington de protagonista i han fitxat a James Gandolfini. Del Soprano? Sí, perquè faci alcalde de la ciutat. Vaja. Un fitxatge última hora i que pinta bastant bé, almenys és un actor renom. Mm i per últim, últim, últim, el que era promès, que és ja tenim Tintín. I qui és l'escollit? No ho sé, un nen bastant desconegut, per lo que he vist, no? Sí, Thomas Sangster, que és un dels sectors de Love Actuali, uh mhm. -huh. i que té 17 anys. Sí, bueno, ja ha crescut, eh, aquell nen, però jo el recordo a Love Actually. Rough Actually, no Actually. Eh? Actually. Actually. Uh, Bé, era un nen Però simpàtic. Té molta cara simpàtic. de nen. Sí, sí, no sí. sé, jo me l'esperava una miqueta més grandet, el nen. Té 17 anys, però està igual, eh? Però bueno, vale, sí. Tintín, molt bé. I que es començarà a rodar aquesta primera part amb Steven Spielberg com a director, uh mhm. -huh. amb CGI, o sigui, captura de moviment, i amb Andy Serkins fent de Capità Haddock. No ho se comenta algú per Milú, eh, hi ha un càsting Home, Angelina Jolie no va fer ja... Com es deia aquella pel·li? Sí, Beowulf, no? Sí, feia de... no feia de monstru, però aquí que faci de gos. Així ah, de gos, directament. No, no, Angelina... No, no, té massa catxer. Que va, que va. Bueno, Rex, si no. El perro policia aquell... Ah, sí, sí. Com però... que ja té No, però Milú ha de ser un... Què és? Un caniche, Milú? És, uh... Sí. Eh... Caniche, no? És, uh... No, caniche no, perquè són els que porten la bola al final de la cua. Ai, no me'n recordo com es diu. Fox Terrier? Un Terrier, això, exacte. Sí, és un Terrier, Milú. Sí, sí, ja, sí. És, quina cultura de gossos no, tenim. Molt bé, molt bé. I doncs això són les notícies aquesta setmana. Ja està, no tens res més aquesta setmaneta? No, aquesta setmana tinc més que res titulars, perquè notícies amb xitxa no han sortit ni un. Tot eren torna, torna, torna. Bueno, molt bé, doncs eh, amb aquestes eh, tornades que tenim el que farem serà comentar una mica les pel·lícules que hem vist aquesta setmana. was like it used to be. Sipping wine, killing time, trying to solve life's mysteries. How's your life? It's been a while. God, it's good to see you smile. I see you reaching for your keys, looking for a reason not to leave. If you don't, Doncs comencem parlant de, de les pel·lícules que ja hem vist aquesta setmana, per exemple, a veure, com la, de, com la vida misma, que va ser la gran estrena de, de la Setmana Santa, però no n'hi havia gaires més, pel·lícula protagonitzada per Steve Carell, amb la Júlia Binoche eh, com a parella romàntica tots dos, no? que dius, a veure, química entre els dos actors a la pel·lícula no n'hi ha, perquè ens hem d'enganyar, no? és una parella molt poca química que ja es veia venir i que la pel·lícula doncs, transmeten també aquesta poca química, però ell és molt divertit, ella eh, bueno, fa de Juliette Binoche una mica, de noia francesa, intel·ligent, etc etc fa el paper de sempre, i l'Steve Carell doncs, també una mica fa el paper de sempre, però ell és més divertit que ella. Intenta ser doncs, un, melodrama, amb tocs de comèdia, que bé, eh, a veure, no és una pel·lícula per prendre-la seriosament, però és divertida. Una família, això sí, molt conservadora, una pel·lícula, també ho hem de dir, conservadora, però ben feta, eh, recomanable, podríem dir. Marta, tu també l'has vist? Dan in Real Life? Dan in, com la vida misma. Mm, on és el, el, el melodrama? On és? El melodrama, home! Que les seves filles no l'accepten bueno, un home vidu, bueno, eh, sí, que no val, té sort amb les dones, anys, a la feina tampoc és que sembla que li vagi massa bé... Home, sí, va fent, no? Sí, però vull dir... Eh, saps? Treballa des de casa, té molta feina, fa la colada... Sí, sí, les dones no, no, no triomfa amb les dones... Home, és que jo crec que, és que no té temps. Bueno, la qüestió és que ell m'agrada molt perquè sembla supernatural, ell i els que fan de pares, que és el, el pare d'en Fraser, hm, hm, que li hm. fa de pare. I uh, hi han personatges que bueno, el germà mig, sí. que és, se suposa, el xicot de la, no? Juliette, de la Binoche. Binoche, sí. que... Uh, terrible. Jo no sé, vull dir, com a actor, a mi no m'ha agradat gens. Home, ja, si la química que entra ja entre Juliette Binoche i Steve Carell ja és poca, ja amb, amb el seu suposat xicot és que és nul·la. Doncs um, la qüestió és que sí que hi ha una mica de, de drama, però jo me l'esperava Mira, m'ha sorprès, perquè me l'esperava alguna xorrada d'aquestes, i no. No, no hi ha mm, bromes eh, així molt tontes. Bé, sí, bé, ahir precisament vaig estar parlant amb un, amb un amic d'aquesta pel·lícula. còmiques, però no excessivament còmiques. em va presentar l'escena de la dutxa, me la va posar d'exemple, que sí que li sí, va semblar però... una mica irreal, no? Sí, la veritat és que és una sí, concessió, és una concessió al gran públic. Sí, no, no és la primera que veiem no, d'aquest tipus. Uh, és veritat que jo estic amb tu que la Júlia Vinoix, bueno, a mi no m'agrada gaire aquesta noia, i que amb la Steve Carell, pues, és que... però de res. Uh, a més, és que amb ella se la veu molt postissa, no? perquè és una noia que l'acaben de conèixer a la família, passen a, la porta a la família perquè la, la coneguin els pares i, i tothom, vaig, els tiets i cosins i tot, i uh, la qüestió és que ella eh, hi entra la mar de bé. Uh mm-hmm. -huh. Molt bé, um, canviem de pel·lícula si a cas i passem, uh, per exemple, a Horton, que és la pel·lícula de dibuixos animats de... Um d'aquesta Setmana Santa, un elefant eh, enorme, amb un pes allò sobredimensionat, que a més a més es fa amic d'un, no sabem, un bitxo que viu en, en una mota de pols i que bé, no només viu aquest bitxo, sinó que hi ha una població, hi ha un món sencer allà i que es comunica i vol salvar aquesta mota que va volant i posar-la en algun lloc recollit. No? És un conte del doctor Seus i bé, la pel·lícula que dura pràcticament una hora i mitja res, jo només dic que eh, el conte és molt més curt i que no dona per una pel·lícula tan llarga vull dir, està bé com a idea però a veure, eh, a l'hora poder ja eh, la idea està esgotadíssima. I clar, què fa per allargar la pel·lícula? Doncs eh, repetir determinats esdeveniments, és a dir, sempre els dolents, intenta posar-li traves i una trava darrere una altra fins al final de la pel·lícula, no? És una mica anar allargant, anar allargant per poder omplir el que requereix com un metratge estàndard de pel·lícula, quan es veu clarament que aquest conte amb molt menys està explicat. És una producció de DreamWorks... Eh, continua DreamWorks anant enrere amb el que és l'animació respecte doncs, a Pixar. Uh, ho dic perquè és, Pixar és molt més perfecta, però bé, és una pel·lícula entranyable i que es deixa veure, i per exemple és dels productors de la segona part d'Ice Age i de la primera, i bé, només dic que és bastant millor que la segona part d'Ice Age, que jo personalment a mi no em va agradar gaire, la vaig trobar bastant dolentota, malgrat que la primera part sí, no? Aquesta potser doncs estaria més a la línia de la primera. Doncs estan preparant la tercera, eh? Sí, sí, sí, sí, ho sé, ho sé. Eh, eh, surt el tràiler. Jo la veuré, perquè... No, jo també. Eh, és, és, és deshielo, no? Feina. Bueno, és, eh, o no? El deshielo era la segona. Ah, era la segona. Ara es tornarà a gelar altra vegada. Ah, es tornarà a gelar. Sí, sí. Ah, ja, sí, hi ha els... L'escratx, l'escratx. Els... Els què? Ai, no, són els dinosaures. Bueno, parlem de Horton, va. Sí, parlem de Horton, sí. és que Ice Age... Jo ja, ja he parlat de Horton, digues tu el teu comentari de Horton. No, bueno, tu ja has parlat de, de l'argument, que no dona per massa. Jo trobo la història de la mota de pols, m'encanta Mm-hmm. la, tota l'estètica, no? Mm -hmm. Està molt M'agrada molt. Mm, no em sembla innovadors, però innovador. Però està molt bé. Pels nanos jo crec que, que, que la veritat és que els hi deu atraure molt l'atenció perquè utilitzen uh, elements quotidians per anar amunt i avall i, i uh, passa, dius que no? Sí, sí, no, no, sí. dic que sí, dic que sí. Estic escoltant sorolls alienígenes de tant en tant, però bé. Sí, sembla l'R2-D2 que es sí. vulgui comunicar amb nosaltres. Sí, no sé què passa. En fi, uh, és el cine, no? Hey. Uh, eh, mm -hmm. La qüestió és que és una bona pel·li d'animació, que molt real, o sigui, que la imatge és uh, molt bona, i cansa una mica aquesta persecució de l'elefant. Mm -hmm. Què voleu que us digui? Sí, per això t'he dit que, que la sí. es fa una mica llarga en aquest Cansa sentit. una mica. Canviem ràpidament i res, jo comentaré que he vist Diai eh, amb la Jessica Alba, que diries, a veure, val la pena, fins i tot Jessica Alba, no, no val la pena ni per Jessica Alba. La pel·lícula és bastant avorridota, dolentota. A veure, jo ho he de dir, tampoc sóc molt fan de la versió dels germans Punk. A mi el terror aquest de cinema japonès eh, trobo que també està bastant esgotat i que cansa, cansa molt i una mica es tornar a incidir amb el mateix. A més, aquests remakes americans, eh, vull dir, tornen a, altra vegada amb els mateixos recursos, les mateixes històries, és una mica esgotador. Eh, I la pel·lícula fluixa, eh? sincerament no, no, no fa por, no, poc recomanable. I una altra mm, que pogut gaudir aquests eh, dies es veia a part de Productor X, eh, pel·lícula pel·li petita britànica, eh, eh, jo em pensava que sembla una gran producció, que va, que va, és una pel·lícula molt petitona, però que eh, entreté, és divertida, bé, és sobre el cinema, tots estudiants que volen fer una pel·lícula porno, bé, és per passar un dissabte a la tarda entretingut i divertit i punt, no té més la pel·lícula, però entreté, eh? és a dir, no avorreix, no... és la típica pel·lícula allò de, de, de col·legues i de veure una mica en plan cachondeo al cinema, que amb això sí que us ho podeu passar bé si aneu amb... conscienciats de lo que aneu a veure. I anem a veure nosaltres, abans d'anar amb l'entrevista, què és el que s'ha estrenat als Estats Units. El que més dona als Estats Units, el box office. Um, tenim música de box office? Uh... She's a salt of the earth and she's dangerous She's a rebel, vigilant Anem a repassar les posicions. A les 5, 10.000, 3 setmanes, 76 milions de dòlars. A la 4, Drillbit Taylor, entrada de la setmana amb 10 milions de dòlars. A la 3, Shatter, entrada de la setmana amb 10. A la 2, Tyler Sperry, Meet the Browns, entrada de la setmana amb 20 milions de dòlars. I a la posició número 1, Horton, dues setmanes, 86 milions de dòlars. Setmana de recaptacions baixes als Estats Units. En el segon lloc arriba Tyler's Perry Mid The Browns, una comèdia dirigida, produïda i protagonitzada per l'afroamericà Tyler Perry. La protagonista és una mare soltera de Chicago amb tres fills que ha sobreviscut com ha pogut, que perd l'esperança per primera vegada quan és acomiadada de la feina. Quan rep la notícia de la mort del pare que mai va conèixer, s'emporta els nens a Georgia per assistir al funeral. Allà coneixerà la divertida família del seu pare, una gent típicament del sud. La protagonista és Angela Bassett. En la tercera plaça, l'anèssim remake de cinema de terror asiàtic, allò que comentàvem comentàvem abans. Shatter adapta la pel·lícula tailandesa del mateix títol que protagonitza Joshua Jackson. Ben i Jane és un matrimoni que durant la lluna de mel a Tokyo atropellen a una dona que està enmig de la carretera. Dies més tard, durant una sessió de fotos, Ben descobreix que aquestes eh, surten fragments borrosos que en realitat es tracta d'un esperit que vol aterrir a la parella. Finalment s'ha estrenat també Drillby Taylor, la nova comèdia d'Owen Wilson, dos estudiants cansats de que els hi preguntin que els hi prenguin perdó al pèl, decideixen contractar un guardaespatlles vingut a menys perquè els defensi. La nota de la crítica mitjana és una C. Hem de dir que Lisa Schwarzman d'Entertainment Weekly diu que és una comèdia de nivell baix. Eh? Per tant, eh, poc èxit per eh, Owen Wilson amb la seva tornada al cinema. I ara sí, nosaltres anem amb l'entrevista d'aquesta setmana. Sembla que tenim problemes perquè entri. Ah l'entrevista. el programa d'avui podem volem parlar de doblatge i per això hem convidat a un doblador que és el Miguel Ángel Jenner. Buenas noches, Miguel Ángel. Hola, bona nit, buenas noches. Com estàs? Eh, pues muy bien, muy bien. Eh, descansando, por una vez. Eh, al revés que todo el mundo. O sea, en Semana Santa estuve liado y ahora está un par de días de descanso, que vienen muy bien. Eh, y esperando a la próxima entrega de Star Trek. Eso, eso. que estamos escuchando la música y que te escuchamos en el tráiler de la nueva de la nueva película de Star Trek que Leonard Nimoy puso la voz y te llamaron a ti para que también la pusieras. Efectivamente. Qué bien, eh, si nadie dice lo contrario de aquí a que llegue la película, lo volvería a doblar, aunque me imagino que sabéis que en esta nueva entrega eh, son tres los actores que la interpretan sale siendo niño, sale de adolescente y, sale tal como le conocemos, es decir, interpretado por Leonard Nimoy. Así que no creo que el papel sea muy extenso, pero me hace mucha ilusión volver a encontrarme con él. ¿De, joven no te atreverías a doblarlo? ¿Perdón? el Spock joven no te atreverías a doblarlo? Ah, a ver, es un problema de coherencia, es decir, el chaval que que lo va a interpretar, que se llama Zachary Quinto. Eh, tiene 25, 25 años menos que yo, con lo cual eh, y la cosa cantaría mucho. A ver, nosotros tenemos un mandamiento en el doblaje que es eh, que es fundamental, es el primero y es ciñete al original al 100% si es posible y si no al 99. Entonces, claro, si si pones a un tío de 55 años a doblar a un chaval de 25, la cosa no pega, ¿no? no tiene sentido. Miguel Ángel. Así que no, me tendré que limitar a bueno. a, a Leonard Nimoy, que ese sí que está más o menos... Pero ya a mí me han... los parámetros eh, necesarios. A mí me han soplado que tiene un papel largo. ¿eh? Ah, discúlpame, pero mm, te pierdo, yo ahora mismo no, te oigo. te digo que a mí me han soplado que tiene un papel largo. Que tiene un papel largo. Sí, sí, sí. Que ah, no es un pues cameo, ¿eh? Que... Estupendo. Yo de la película realmente, para serte sincero, únicamente conozco lo que he visto del tráiler y lo que he leído más o menos porque me he interesado por el tema, evidentemente, pues en, la, en Internet, en, en las webs al uso y en la base de datos de, del Movie Database, que es, que es muy fiable. Pero bueno, el de la película en sí... Em, confieso que no conozco gran cosa todavía. Bueno, te presento un poco, que aún no te he presentado. muchas eh, voces son las que podemos identificar, muchos actores, vaya, con que identificamos con tu voz. Por ejemplo, Samuel L. Jackson, Jean Reno, Leonard Rimoy, que estamos eh, eh, escuchando, bueno, que, estamos comentando ahora. Y en televisión, por ejemplo, un papel que nos ha hecho mucha gracia, que es el almirante Fitzwallace, del ala oeste de la Casa Blanca, que es una serie que nos encanta al equipo del programa. Y decía, ostras, pues es verdad. Es una serie estupenda, yo creo que es una serie fantástica que lamentablemente se ha emitido aún en unos horarios deleznables para lo buena que era la serie. Eh, esto ya son cosas de la programación de las televisiones, pero yo creo que es una serie que se, sale por todos los sitios. O sea, para mí ha sido un auténtico placer también. Em, perdona, hemos hecho un poco de, mm, búsqueda histórica y em, tu primer papel como doblador ah, fue en Canción Triste de Hill Street. Bueno, mi primer papel, eh, digamos que significado, es decir. Importante, en esto, en esto, igual que en casi todo, uno empieza por lo más chiquitito, ¿no? lo que nosotros llamamos los ambientes y eh, la cena está servida y a la orden mi sargento y cosas por el estilo. Luego ya pues te van dando más, más cancha y tal, no sé qué. Pero bueno, sí, mi primer papel así que recuerde con con cariño y que realmente me aportó ya, pues digamos, un, par de escalones más en, esta carrera fue fue Belker de Canción Triste de Hill Street, el actor se llamaba Bruce Waits, un hombre también con un carácter de perro, pero un gran corazón. No sé por qué me pasan estas cosas que me suelen <laughs> llamar para doblar a la gente que gruñe mucho. Sí, ¿eh? menos, ¿eh? Eso... el Spock, <laughs> que, es verdad. que es todo lo contrario, con lo cual también lo agradezco. Ah, ¿Cuesta mucho para un doblador que, que, te den un papel de un actor importante, como es el caso de Jean Reno o de Samuel L. Jackson? O sea, que te digan, pues a partir de ahora, todas las películas de estos actores las vas a doblar tú. No te lo dice nadie, esto no te lo dice nadie. Esto con poco el milagro. Es decir, es lo que decía antes, realmente el mandamiento que, se busca en la profesión siempre es que te parezcas lo más posible al, al original. ¿no? Y entonces, pues en determinados casos se da una simbiosis con ciertos actores que con otros no se da y entonces... Eh, esa es la razón principal por la que, pues no sé, Constantino, bueno, iba a decir Constantino a Clint no, porque Clint Eastwood tiene una voz eh, muy distinta a la de Constantino, pero bueno, el punto chulesco sí que lo tiene o, yo qué sé, cuando a un actor de doblaje se le acaba asignando un, un, actor, eh, digamos, prácticamente fijo, eh, siempre es porque realmente es el que más se ciñe a, pues a las características de este actor, a su forma de decir, a su forma de interpretar, eh, que la voz tampoco esté muy alejada de la que es el original. pero esto no te lo ni te lo dice nadie ni te lo garantiza nadie. Esto es un es algo que viene solo, es decir, eh, yo había doblado a Samuel L. Jackson, eh, no lo había doblado nunca hasta que de repente lo doblé en Pulp Fiction, y, pero el hombre ya llevaba unas cuantas películas. Y de ahí para adelante, pues prácticamente en todas, menos en dos o tres, eh, pues las distribuidoras han considerado que, que la voz que más se adaptaba al, al actor y a y a sus personajes, pues era la mía. Lo mismo me ocurre con Jean Renault. Eh, Jean Renault lo que tiene además es una particularidad especial, es que yo soy bilingüe absoluto en castellano y francés, con lo cual, como este hombre la mitad de las películas la rueda con acento francés o hmm. habla en francés en las películas, pues matamos todos los pájaros del mismo tiro. y luego además tenemos una voz muy, muy parecida los dos. Pero insisto, que nadie te garantiza esto ni de entrada ni de por vida. Es decir, de repente mañana una distribuidora decide que a cualquiera de estos actores los tiene que doblar otro actor de doblaje, pues eh, así se va a hacer y tú no tienes ningún no tienes nada que añadir, es decir, te tendrás que conformar con lo que hay. Ahora que hablábamos de Samuel L. Jackson, ¿te parece que escuchamos uno de los eh, momentos eh, de Pulp Fiction en que doblaste a Samuel L. Jackson para situar a los oyentes? imagino lo que vas a poner. <laughs> sí. Venga, adelante. Pues tengo memorizado un pasaje que resulta apropiado para esta ocasión. De Ezequiel 25:17. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad Saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera, a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es... Tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. Genial, vamos, un aplauso, ¿eh? un aplauso. <laughs> Muy este, bueno. <laughs> Tengo que reconocer que este fragmento ha pasado a formar parte de mi vida. Eh, yo cuando vi la película la primera vez, eh, eh, tengo, muchos buenos recuerdos de esta película, pero la primera vez que la vi completa, ¿no? Y ya sabéis que durante la película este mismo Parlamento lo repite unas cuantas veces, pues me quedé alucinado, digo qué barbaridad, ¿no? Y, y reconozco que disfruté mucho, mucho, porque fue una película en la que tuve absoluta libertad. Eh, yo adapté el guión al castellano, eh, yo dirigí el doblaje, hice el reparto y tuve absoluta libertad para, para llevar todo ello adelante eh, por parte de la distribuidora y del, del estudio. Y fue un trabajo muy, muy agradable que además nos dio pues eh, a todos los que participamos en él muchas alegrías y mucho trabajo posterior también, porque el resultado fue excelente y, eso pues nos, eh, nos trajo muchos beneficios posteriores. Pero bueno, ahí queda sobre todo el, buen recuerdo de haber hecho un buen trabajo en, unas condiciones estupendas, cosa que no ocurre siempre, por desgracia. Em, Miguel Ángel, hemos comprobado esta semana que eres eh, un todoterreno, porque oye, hemos ido al cine a ver Horton y hay un personaje que se llama Vlad que canta y además tiene tu voz. Fíjate. Es un, con perdón, es un águila de culo negro. Sí. <laughs> de, ocupación malo malísimo, pero con grandes dotes interpretativas. Esto es el, la, <laughs> la, descripción que hacen de él en la distribuidora. Y es verdad, es un, un águila que quiere ser el malo de la película y lo que pasa es que el hombre le cuesta, al bicho le cuesta ser malo de verdad. Y al final ya se le ve el plumero, mucho en este caso. Como es un pájaro, pues con más fundamento todavía a mí los dibujos me encantan, eh, siempre me ha gustado doblar dibujos y, tengo muchos personajes por ahí en el recuerdo y en, el currículum y todos ellos han sido un placer, más que nada porque, porque hay un componente de fantasía y de, digamos, de locura o de libertad que tienes cuando estás doblando a un actor eh, de carne y hueso. Es decir, cuando doblas a un actor de carne y hueso, lo que haces es ceñirte al máximo a lo que a lo que te está dando desde la pantalla pero un dibujo es, es un planteamiento distinto. Es decir, ya de entrada cuando se crea la película de dibujos en sí, lo que hacen es crear el dibujo sobre los diálogos que ha grabado el actor original, con lo cual es el camino a la inversa, ¿no? Y esto pues nos permite eso, volvernos un poquito más locos, tener un poco más de fantasía y de, y de, libertad a la hora de, crear pues, eh, pues matices y, y pequeñas locuras. Y es un trabajo muy divertido. A mí realmente doblar este tipo de, de, personajes me, mm. encanta, me lo paso muy bien. Ah, volviendo al tema de, Star Trek que estábamos hablando antes, hemos visto que además de doblar a Spock, has doblado a Worf en las películas de la nueva generación. Efectivamente. Y también al Capitán Picard en, la versión en castellano de la nueva generación. Sí. ¿No, ¿no tendrá un poco de esquizofrenia, aquí un momento? Eh. Mm, mm, se, se me ha ido el Sí, no, te vuelvo a repetir. Si no tienes un poco de esquizofrenia Trekkie en algunos momentos, ¿no? Picard, Worf, eh, Spock. <laughs> No, si, si yo te contara que cada semana, si haces el balance al final de la semana y te hiciera una relación de los distintos personajes que he estado doblando durante esos cinco días hábiles, pues eh, entonces entenderías que o ya te has vuelto loco hace muchos años o lo resistes todo perfectamente, ¿no? Porque, porque eso, pasas en un Horton encantadora a pesar de los dibujos, a yo que sé, a, doblar al, psicópata de Show o, un Jean Reno o lo que sea, en fin, hacemos, eh, es nuestro trabajo, cada día te enfrentas a un, a un personaje nuevo con unas características nuevas y totalmente distinto al que has hecho el día anterior y no, no, no hay problema, es decir, lo que haces es, eh, es eso, adaptarte a lo que tienes delante y y ceñirte a ellos. Es decir, en este caso tenemos la suerte de que tenemos una guía, es decir, la guía mm, perfecta. Es decir, lo que tienes que hacer es lo que estás viendo y lo que estás escuchando y nada más, ¿no? Eh, y en cuanto a esquizofrenia Treki, pues la verdad es que no, porque son... Primero porque han ido muy escalonados en el tiempo, ¿no? Sí, eso es verdad. Eh, eh, desde 1982, que fue la primera vez que yo doblé a digo, perdón, en 1984, que fue la primera vez que yo hablé a, Spock, eh, en, busca de Spock. Sí. Hasta 1995, que fue la de Star Trek La Próxima Generación, pues había 11 años de diferencia. Ya te este da tiempo a, a, adaptarte al cambio también, ¿no? Sí, sí, lo que decías y es lo que es un poco lo que decía antes, tampoco nadie te garantiza nunca nada, con lo cual en se ha doblado a Spock, en se ha doblado al Wolf y de repente he doblado al Capitán Picard en un redoblaje que tampoco iba ni con la misma distribuidora ni con las mismas condiciones y bueno, pero es nuestro destino, es decir, nosotros nos dedicamos a esto y es lo que lo que nos toca. Mm, te quería preguntar una cosa. Samuel L. Jackson este verano va a hacer un cameo en una película que se llama Iron Man, que va a interpretar un personaje que es Nick Furia, que luego va a tener película propia. No sé si eh, has doblado ya el personaje, la película, o está la cosa a punto de... En Iron Man. Sí. No, no, la última película que he doblado de Samuel L. Jackson se llama eh, Resurrecting the Champ, es decir, eh, eh, más o menos traducción literal sería Resucitando al campeón. Y es un es una de las películas donde más me ha costado doblarle porque porque el personaje es muy complicado, es un ex boxeador venido a menos que ha acabado en la calle siendo un vagabundo, pero que tiene todavía sus delirios de grandeza de que yo fui el tercer mejor boxeador del mundo. Pero es un personaje muy cascado, muy muy en todos los sentidos, ¿no? A nivel de, de personalidad y de voz y de todo y ha sido un gozo doblarlo porque, bueno, es lo que me pasa a mí con Samuel L. Jackson, que en cada película me, me trae el tío un personaje nuevo, totalmente distinto al anterior y, un, desafío nuevo, ¿no? La, última que he doblado de él ha sido esta, tampoco se ha estrenado todavía, supongo que no tardará mucho en estrenarse. En cuanto al Iron Man, pues no, no tengo noticias todavía del, tema. Supongo que debe estar al caer, pues se a finales de abril aproximadamente. ¿Qué método de trabajo utilizáis actualmente como dobladores? ¿Ha cambiado un poco respecto a cómo lo hacíais antes? Eh, nuestro trabajo, que sí, se ha cambiado. Sí, sí, con las nuevas tecnologías y todo eso. Sí, sí, básicamente ha cambiado por eso, es decir, eh, cuando nosotros doblábamos, pues eso, sin ir más lejos, yo que sé, las películas de la primera generación de Star Trek se hacían eh, con el procedimiento antiguo, es decir, en una sala donde había un proyector detrás que pasaba el celuloide cortado en trocitos y una banda magnética que corría en paralelo sobre la que se grababan tus diálogos y, y como mucho pues eh, se grababan dos o tres pistas de sonido distintas, pero vamos, la mayoría de las veces eh, los actores estábamos juntos en el atril, ¿no? Eh, lo cual estaba muy bien porque es un intercambio, tienes la réplica inmediata de tu compañero y hay un intercambio de, experiencia y de, conocimientos que hoy no se produce porque hoy todo se hace en banda aparte, que nosotros llamamos, ¿no? Eh, como los procedimientos de mezclas y de y los sonidos se han vuelto tan sofisticados y tan complicados, pues hoy por hoy grabamos, todos los actores grabamos nuestro papel en una pista concreta para que luego a la hora de mezclar el ingeniero de sonido pueda hacer con ese con esa pista y con nuestra voz, pues lo que, tenga que hacer con ella, ¿no? Eh, también eh, los terribles, eh, las terribles cantidades de efectos especiales que contienen hoy las películas, me refiero de sonido, ah, que son brutales, pues obligan a que trabajemos así y eso hace que haya cambiado mucho la, manera de, de, desarrollar nuestra profesión. Es decir, antiguamente nos veíamos todos, casi todos los días, y hoy nos cruzamos por los pasillos para decirlo de alguna manera. <laughs> Porque luego cuando estás mm, trabajando estás tú solo en el atril con, tu texto, tu micro y tu pantalla y el director y ya está, y nadie más. Bueno, el técnico que está en la pecera. Eh, es un poco más desangelado, pero bueno, hay que rendirse a, los tiempos modernos. ¿Qué vamos a hacer? Miguel Ángel, antes de, terminar el programa, eh, ¿podríamos hablar un momento con el señor Spock? ¿Lo tienes por allí? <laughs> ¿En algún no entiendo la pregunta, madre. Uy, hola, buenas noches, señor Spock. <laughs> eh, no ha contestado Spock, ¿eh? Sí, sí, no entiendo la pregunta madre. Sí. Y yo soy muy trekkie, ¿eh? Esto debe ser de la cuarta película de Star Trek, quizá, cuando <laughs> está hablando con una máquina y aparece su madre. Eh, bueno, en realidad sí, es una máquina, pero también es su madre que aparece por allí. Sí, sí, sí, antes... salvar la Tierra. Exacto, antes de que se vayan a salvar las ballenas. Efectivamente, y <laughs> ahí viene y ahí viene la frase. <laughs> como yo sé que, eres un especialista en el tema, <laughs> sí. sabía que ibas a dar con la respuesta. Sí, sí, pues, eh. Eh, estoy muy... estoy Tengo mucha curiosidad por ver a por ver a Spock en esta nueva película, sobre todo porque han pasado muchos años desde la última y, no sé, es como encontrarte con un viejo amigo, pero después de mucho tiempo, ¿no? Y realmente tengo mucha curiosidad por, por ver cómo está, eh, qué ha hecho, cómo es la película, todo. La verdad es que, me, pasa, me imagino que lo que a vosotros que sois fans del tema, ¿no? Que, estoy ansioso de que llegue el, 2009 para que tengamos la película entre manos. y además, como lo ha hecho Abrams, el creador de Perdidos, pues eh, vamos a ver qué ha hecho. Es Un poco de autor va a ser un poco esta película, me parece. Sí, supongo que sí, que algo así. Pero, pero bueno, sí, si lo desarrolla igual de bien, a mí no, no, tanto. una serie que me parece que tiene cosas muy, muy, muy interesantes. Yo, ya firmo para que haga 10 más ¿eh? detrás de esta. Exactamente, <laughs> de realización y de... de, yo lo encuentro muy interesante. Es un director que me parece, mira, muy apropiado para, para que le hayan entregado este, este tipo de asunto. ya veremos, ya veremos lo que nos lo que nos espera. Esto hasta mayo del año que viene. Eh, exactamente. Miguel Ángel, ha sido un placer tenerte esta noche entre nosotros. El ha sido mío hablar con vosotros y ya sabéis, para cualquier cosa que queráis, ya sabéis dónde encontrarme. Pues muchas un gracias. A todos. <laughs> Venga, buenas noches, Miguel Ángel. Adiós, buenas noches. Adiós. Adiós. Molt bé, doncs eh, fins aquí l'entrevista eh, aquesta setmana i mm, de pressa i corrents anirem a les jafarderies de Hollywood. Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood. cal que et digui que anem malament de temps. Anem fatal. Ja estava dient, tinc el micro pensí. Sí, el micro eh? està ja... Vinga, està va, sí. màquina! Una fan que paga 52.000 dòlars per acompanyar Christine Davis a l'estrena de Sexo a Nova York. Quan o has dit? 52.000 dòlars. O sigui, més... Més que per acompanyar... Eh, Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Imagina't. I és Christine, que no és la, la Sarah Jessica Parker. Ara, ara. Eh? Una japonesa, a més seguidora de la sèrie de televisió Sexe a Nova York, ha pagat exactament 52.100 dòlars per dos tiquets VIP per acompanyar Christine Davis a la catifa vermella de l'estrena de l'espin-off el proper maig. La identitat de la dona és desconeguda i ha estat qui més ha posat en la subhasta solidària feta per eBay. Els 52.000 dòlars aniran a l'ONG Oxfam, els mateixos, eh, la mateixa ONG que van dipositar els 42.000 de Scarlett Johansson. Mm -hmm, perfecte. Què més? És japonesa, eh, la fan? Cuina. Ja m'ha quedat clar, això Val. només ho pot fer una japonesa, ja t'ho dic jo. Un cop mort Heath Ledger, eh, comencen a sortir les lluites per a la seva pasta. El pare de Michelle Williams, en qui Ledger va tenir una filla, ha demanat eh, les comptes clares de la fortuna, els comptes clars de la fortuna de l'actor per evitar que la família de Ledger enganyi la seva filla i li doni menys del que realment li pertocaria. Ledger va deixar les seves propietats als seus pares Kim i Sally i a la seva germana gran Kate abans que naixés la seva filla Matilda. Des de sempre, Kim ha assegurat que Michelle i Matilda tindrien el que necessitessin. Fins al moment, la família de Ledger ha declarat al tribunal Tribunal de Nova York propietats per valor de 145.000 dòlars, que jo tampoc m'ho crec, igual que el pare de Michelle Williams, que sigui l'únic que té declarat. Uh mhm. -huh. Què més? Uh, Pamela Anderson, que torna a ser soltera una altra vegada. No li han concedit el divorci, és més, l'anul·lació. O sigui, com... Que has anat al Sant Pare i li ha anul·lat... Sabeu, o... no, un tribunal. Sabeu ah. quan li ha durat el, el matrimoni? Dos mesos. Carai. Amb el senyor Rick Solomon, que, amb qui havia estat casat, amb Elizabeth Daly i Shannon Doherty. Uh mhm. -huh. Que us en recordeu de Sensació de Vivir. Sí, i tant, i tant, eh? i ah. tant. Embrujada, no? Bé, en fi, jo me vaig quedar amb Sensació de Vivir. Sí, sí. Uh, Kate Hudson i Owen Wilson, aquesta li gran anant Jacint, han passat la Setmana Santa junts. Bé, allà un cap de setmana. Mm, clar, perquè ja Setmana Santa no... Aquestes... No, no vull explicar els gestos que acaba de sí, fer sí en Jacint? No, no, no, no, no tenim més, temps, ja t'ho dic jo, Marta. Estic parlant de Setmana Santa. Pues doncs ja te, no tenim temps. Bé, uh, ja està? No, no, vull dir que, que, ah. que, que no que continuï, ah, sisplau. Ah, molt bé. Han aprofitat que Owen Wilson està rodant eh, una pel·lícula a Miami, l'han passat el cap de setmana a Miami. Mm, què han fet? Aviam, aviam. Uh, prendre el sol, prendre el sol i muntar en bici. Mhm. Mm Eh? I uh, sabeu que aquesta parella ja havia sortit, va tallar el juny passat i sembla que s'ha, no sé, tornen a sortir. I amb qui està gravant Owen Wilson? Aquest noi té molta sort. Amb Jennifer Aniston. Bueno. Jo crec que té sort. Sí, sí, no, per i tant, i tant, que és. I tant, i tant, el que té sort és eh, Jennifer Aniston. I mal actor. ha. Molt bé. Lili Sabieski i Matt Davis aixequen rumors de relació. L'actriu Sabieski, sabeu, va sortir, era la filla, no sé si Ice White Shot, sí, amb 15 anyets. Sí, sí, sí. Uh, L'actriu Sabieski, que estrenarà el mes que ve una pel·lícula que es dirà 88 minuts, amb Al Pacino, sembla que està liada amb l'actor Matt Davis, que és... Bueno... dir, amb Al Pacino, dic, apa. No. <laughs> Li agraden grandets, eh? <laughs> Sí. Home, més talent que Matt Davis en té, eh? No, no, per descomptat. Perquè, en fi, què us puc explicar de Matt Davis? Que sortia una rubia molt legal, però segurament ja ni us en recordeu d'ell. Ja està i que està especialitzat en comèdies i, i pel·lícules xorres. Se'ls ha vist junts en una festa de Los Angeles. Sabies qui ha tingut romansos amb Josh Harnett i Sean Lennon. Uh, en fi, que mm, l'estava toquetejant i això amb la festa i Uh mhm. -huh. Què més? Shia LaBeouf, eh, que pot ser molt bon eh, actor o el que vulguis, però té problemes amb, amb el cotxe i amb la justícia. Eh, amb la el cotxe? protagonista sí. de Transformers té problemes, té problemes amb el cotxe. Amb el cotxe. Sí, Se li han la grua se li ha endut la grua, senzillament el va aparcar en una zona d'entrada, en una residència, en un complex residencial, un veí molt amable li va deixar una nota però se'l va endur la, la policia. Uh mhm. -huh. I, en fi, que es veu que l'endemà havia d'anar no sé on a, a gravar, a fer una, una sessió de fotos i va anar amb, amb, va llogar un cotxe. Molt bé. Què més? Uh, que a James Bond li roben en ple rodatge. L'actor Daniel Craig s'ha convertit en objectiu de lladres en el set de rodatge de Quantum of Solace, la nova pel·lícula de James Bond. Un home que, per aquesta pel·lícula està tenint unes d'entrebancs, de, de, no la pel·lícula en si, sinó tot el que s'està trobant en, en Daniel Craig. Un home ha estat detingut a Panamà per haver-li robat els llums al cotxe. És que a Panamà, des que estan els de Prison Break, només passen que, clar, que amb els rotllos. Clar, amb els rotllos. Uh, I el mes passat, si us en recordeu, uh, David Craig es va veure amb, no sé, enmig d'una guerra entre gànsters rivals eh, que estaven, a, eh, bueno, es disparaven, estaven a trets, a, a Panamà també, mentre rodava aquesta pel·lícula de James Bond. I des de llavors penso que portava escortes. Uh mhm. -huh. I acabo ja amb la mm, notícia de Jennifer López, que aclareix que va concebre els bessons de forma natural. Com la vida misma sigui al llit, i, <laughs> I ja tu a dalt, jo baix, tu baix, jo a dalt, <laughs> i dalt que te pego. I, sí. López ha rebatut les informacions que ella i el seu marit Marc Anthony van concebre els seus recents nascuts per fertilització in vitro i s'ha defensat dient que els ha costat anys perquè es quedés embarassada. López va donar llum a Max i M, així es diuen, Max i M. M, de M. el 22 de febrer. Així que, bé, no sé, ens alegrem molt per ella. Mhm. Uh -huh que els va tenir al final i ja està. Molt bé, doncs eh, fins aquí les xafarderies, Marta, i si de cas nosaltres farem uns breus 40 minuts avui. Sèries en obert als 40 minuts. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Doncs per què de musiqueta aquesta de Spider-Man dels anys 60? Perquè la sèrie de dibuixos animats de Spider-Man dels anys 60 s'està eh, passant actualment per un dels canals de TDT, que és Antea Neox, que la passen eh, el que és eh, cada cada dia, de dilluns a diumenge, a les 12.30 i passen dos o tres capítols seguits d'aquesta sèrie. Curiós perquè és una sèrie que no s'havia tornat a veure, ja no sé si s'havia passat ni tan sols per primera vegada en aquest país, i que ara tenim l'oportunitat, l'ocasió de veure-la, una animació una mica eh, vella, eh, totalment desfassada i passada de moda, però és una sèrie doncs, que s'ha quedat a la memòria per aquesta cançoneta enganxosa. Doncs ja ho sabeu, el canal Antena Neox a les dos quarts d'una del, del mat matí cada dia. Uh, notícies ràpides que hem de donar. A partir de demà, ja mig anunciàvem la setmana passada, a les 11 menys 10 de la nit, TV3 estrena Terminator, o Terminator, com diuen a TV3, les cròniques de Sarah Connor, que és aquesta, uh, aquest spin-off, aquesta continuació de Terminator, que l'acció ens situa entre la segona i la tercera pel·lícula de Terminator que serveix de pont, que tenim doncs, nous actors i eh, bé, uh, seguint una mica la història de Terminator, Sarah Connor, com ha d'educar el seu fill, per ser qui ha de ser, etc etc i una altra estrena que aquesta arribarà a partir de la setmana vinent, que és dimecres de la setmana que ve, s'estrena el que és la quarta temporada de Mujeres Desesperades, després del resum que passen aquesta setmana, del que és la tercera temporada, a partir de la setmana que ve, nous capítols de Mujeres Desesperades. La quarta temporada d'aquesta sèrie, que també interrompuda per la vaga, però com que ja estan començant a rodar altra vegada de nou, hem de suposar que, eh, escolta, que recuperaran una mica. Bé, a eh, nosaltres el que hem de fer a continuació és eh, ràpidament el sorteig del lot de còmics Gentilesa de Panini. Eh, bé, mentre doncs, anem preparant el que és el final del programa, Jacint, aquí tens el bombo i tu mateix eh, el mous i traiem una boleta i mirarem doncs, a qui correspon el guanyador. Bé, tenim boleta. Tenim boleta. I, i quin és el número premiat? El 8. El 8. Doncs el número 8 és d'en Josep Enric eh, Fortó, de la Seu d'Urgell, que doncs, acabes de guanyar el lot Gentilesa de Panini. Felicitats. Moltes felicitats, Josep Enric, el rebràs a casa. Nosaltres eh, comencem doncs, a acomiadar el programa. Escoltarem avui la part final, el que és el tràiler de Star Trek de la nova pel·lícula en castellà, que ha posat la veu el, el nostre amic eh, Miguel Ángel Jenner. Uh, amb això ens Ja Jacint serà la propera setmana. Fins la setmana que ve. Marta, tu també, fins la setmana vinent. Fins la setmana vinent. Jo mateix, l'Ignasi Herba, també m'acomiada de tots vosaltres i us deixem amb el so d'aquest tràiler. Comprenderá por completo el mundo en el que vive. El espacio. La última frontera.